ramdam ko ang mapayapa na umaga Magmula noong ating gabi Alas 12 na nagising sa kama Nagsimula na sumindi ah, Panatag, banayad, kalmado ang araw Lubusin hanggang ang sayay umaapaw Habang libre pa, habang libre pa Habang libre, kalibad habang libre pa Umaga, magmula noong ating gabi Alas 12 na nagising na sumindi uh, eh, Panatag, eh. ah, banayad, kulmado ang araw Lubusin hanggang ang saya'y umaapaw Habang libre pa habang libre ka, libad habang libre pa Ngayon ako ay parang nasa ere Palutang-lutang, kausap ko ang sarili Tinatanong lang kung bakit gising na ang utak kong puno ng kaalaman na sa iba ay di mawari Ngayon ako ay parang sa ere Palutang-lutang, kausap ko ang sarili Tinatanong lang kung bakit gising na ang utak kong puno ng kaalaman na sa iba ay di mawari Pero halila, pasok ka, lakbayin na mahiwa mahiwagang lugar sa utak mo punong-puno na mahiga kaya Libutin mo to hanggang sa makakita ka ng diamante Ng sinlaki ng elepante Pag nadurog na, pumulot ka ng isa Yung pwede mo mabulsa Tapos paglabas may mapahagi mo to sa iba Dahil para sa akin ikaw ay naiiba Kung para sa iba mga lahi persona Iba, iba, iba Ibang klase, di ba? Dumistansya ka ng sandipa Dahil baka mapahalo ka sa mga beke Kala mo tunay na Bago-bago ang mga tono Parang kakapon ng gitara At di mo na malaki naka-standard pa Pero mapalad ka, nakakapa mo yon Wala kang ginawang tapon pero madalas matanong kung anong laro noon Mahihigitan mo ba sa ngayon o sa tamang panahon? Ngayon ako ay parang sa ere Palutang-lutang kausap ko ang sarili Tinatanong lang kung bakit kising na ang utak Puno ng kaalaman na sa iba ay di mawari Ngayon ako ay parang sa ere Palutang-lutang kausap ko ang sarili Tinatanong lang kung bakit kising na ang utak Kung puno ng kaalaman na sa iba ay di mawari Bounce! Panatag, panayad, kalmado ang araw araw Panatag, banayad, kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang araw Kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang araw Kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang Banayad, kalmado ang araw Panatag, panayat kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang araw Kalmado ang araw Mayapan na umaga Magmula noong ating gabi Alas 12 nung nagising sa kama Nagsimula ng sumi sa'yo'y umaabaw Habang libre pa, habang libre pa Habang libre ka, libat habang libre pa Umaga, magmula noong ating gabi eh, eh. Alas 12 nung nagising sa kama Nagsimula na sumindi eh, eh. Uh, ah, panatag, banayad, kalmado ang araw Lubusin hanggang ang saya'y umaapaw Habang libre pa, habang libre pa Habang libre ka, libat habang libre pa